मालूम न कई आहे छा अलाह घुरे आहे अलाह ताला त हिदायत करे सघे माण्हू इहा ऐं हूअ माना जेका कई अथनि पाण किन तफ़सीर वारनि त इहा छा अञा करार न थियो आहे ख़ातिर जबो न थी आहे मोमिननि जी जेकॾहिं घुरनि हा त अलाह ताला घुरिया सभिनी खे हिदायत करे हा पर रब तबारक मताला इंसाननि खे अकुल अकुलुता फरमायो आहे हिदायत इंसाननि जी तबई शइ न आहे जेके तबई हिदायत वारा आहिनि से आहिनि अहमान उन्हनि ते हाकम शरीयत कान्हे पर तबियत हाकमु आहे जानवरनि में ॿ क़िस्म ॾिसंदव हिकिड़ा गाहु खाईंदा गोश्त न खाईंदा अगरि गोश्त खाईंदा गाहु न खाईंदा तबियत हिननि ते हाकमु आहे हिकिड़ा ज़मीन में रहंदा पाणी में न रहंदा पाणी में रहंदा ज़मीन में न रहंदा या तबियत आहे हाकमु उन्हनि ते इन्हनि जे लाइ हिदायत ई आहे इन खां ॿाहिरि निकिरंदा त हलाकत हिदायत जे मुक़ाबले में हलाकत आहे हिदायत उन्हनि जी तबई आहे ॿाहिरि निकिरंदा हिदायत खे छॾनि पंहिंजे खे हुन तबई तबैया हलाकत में अचनि रब ताला इंसान खे इन्हनि सभिनी जानवरनि खां सुकीअ जा जानवर पाणीअ जा जानवर गाह वारा जानवर गोश्त वारा जानवर उन्हनि सभिनी खां अलॻि रखियो आहे हिन जी तबियत खे तमामु मुश्तर्क बणायो आहे हिन खां बाद हिन वटि शरीयत रब ताला ॾिनी जो हिन वटि अकल हुयो हिननि सभिनी शयुनि खे अकुलु कोन हुयो तॾहिं तबियत हथु मरिजी पई छो त अकुलु न हुजे त तबियत त हुनखे काहे न रहे तॾहिं त बचाव थींदो हुनजे नव नसल जो रब ताला अकल तव्हां फरमायो आहे पर अकल में एतिरो नूर कोन हुयो जो अलाह जे रज़ा ताईं पहुची सघे आसानीअ सां गुरबत त वेही इलाही जे नूर सां अकल खे मुनवर कयो अकल में नूर हुयो शक न आहे पर उहो अञा ॿिए नूर ॾे जेको बेरूनी नूर आहे ॿाहिरि उनजे आहे अखि में अंदरि नूर आहे पर इहो नूर ऊंदहि जे अंदरि किफ़ायत नथो करे बती ॿार बि बेरूनी नूर ईंदो पोइ शइ ॾिसण में ईंदी सिज जी रोशनी हूंदी पोइ ॾिसण में ईंदी चंड जी रोशनी हूंदी पोइ ॾिसां अखि ॾिसंदी न त उहे शयूं पयूं रहनि ऊंदहि में ख़बर न पवंदी मालूम थियो त जीअं अखि में नूर आहे पर पहिरियों ॾींहुं ॿाहिरि नूर जी ज़रूरत आहे ईअं अकल में नूर आहे पर वही इलाही जे नूर जी ज़रूरत आहे हिकिड़ो शख़्स जेकॾहिं चवे त वही इलाही जी अकुल खे ज़रूरत कान्हे इन जी मिसाल अहिड़ी आहे जेको चवे त मुंहिंजी अखि खे रोशन जी ज़रूरत कान्हे केॾी बेसन जी आहे तॾहिं अलाह ताला फरमायो त रब घुरिया त सभिनी खे हिदायत करे छॾिया जीअं शींहं शींहं हिदायत वारा जो गोश्त ई गोश्त खाए बसि हलाल आराम जो कोई इम्तियाज़ ई कोन्हे गाह ई गाह खाए गऊं गाह ई गाह खाए हलाल हराम इम्तियाज़ कोन मच्छी हमेशह पाणी में रहे ॿाहिरि सुके ते अचे त मरे ऐं गोह हमेशह सुके में रहे पाणी में वञे त मरे ईअं रब तबार इन्हनि जी हिदायत अहिड़ी कई आहे तबई हिदायत इंसान खे अलाह ताला ॾिनी आहे अकली हिदायत अकली हिदायत में रब ताला शरीयत नाज़िल कई तंहिं करे हाणे इन शरीयत में इख़्तियार अथसि इस्तेमालु करे इहो फ़र्क़ु आहे अकुल खे आज़ादी आहे कफ़र कार काफ़रनि खे हीअ ॻाल्हि न आहे सम्झाईंदड़ हमेशह रायज़ाल जी माना दाइम बराबरि बराबरि पहुचंदो रहे थो काफ़रनि खे तुसीब माना पहुचंदो रहे थो असां बि यूसीब पहुचण जी माना निसाबत यको काफ़रनि खे पहुचे थी कार्यत तुसीब हम तुसीब हम कार्यतुनि जो फ़ाइल आहे पहुचनि थो बीमा सनऊ संदन उन शइ जे सबब जो कयूं किरदारु मां सनो माना करतू त किरदारु हमेशह काफ़िरनि खे पहुचे थो सदमो संदन किरदारु सबबि बे ई करियो बसि बे जी मां सनऊ माना मसनूआत मां मज़दरी बणायो या अल जी सनऊ संदन कए जे सबबि कारियो माना मुसीबत पहुचे थी तुसीबत कंहिंखे थी पहुचे अलह जी न कफ़र खे लायो ज़ाल माना हमेशह हमेशह पहुचे थी काफ़िरनि खे मुसीबत संदन करतू त सबबि पंहिंखे मुसीबत पहुचनि हर हा हर साल हर वक़्तु ईअं थो थिए ऐं तौल क़रीब मददार आहिनि या उहो उहा मुसीबत हिननि जे घरनि जे भरिसां थी अचे पवे हिननि जे हिननि जे धमाके ॾियण लाइ हिननि जे ख़ौफ़ ॾियारण लाइ या हिननि जे भरिसां या ख़ुदि हिननि जे मथां थी मुसीबत पवे ऐं इहो सदन किरदार जो नतीजो आहे वाज़ लाइ जेसिताईं अलाह जो वाइदो अचे जेसिताईं रब जो वाइदो अचे तेसिताईं काफ़रनि जी इहा बुरी हालत आहे पई थी हुननि खे तकलीफ़ पहुचे संदन मथां या संदन घरनि जे भरिसां उहो कीअं मथां जंग थिए क़तल थी वञनि ॾुकर अचे तिबाह थी वञनि या के ॿियूं मुसीबतूं अहिड़ियूं हुननि ते अचनि थियूं हिननि जे भरिसां न त क़रीब क़रीब उहे ॻोठ जिते भरिसां जंग थी वञे भरिसां ॾुकर पइजी वञे भरिसां मुसीबत अची वञे अहिड़ी तरह हता यादि आवाज़ अलाह जेसिताईं अलाह जो वाइदो पूरो थिए तेसीं ताईं काफ़िरनि जी हालत आहे इन लालमी आहे अलाह ताला काफ़िरनि खे सां अलाह ताला काफ़र मुस्लमान जी ॻाल्हि न आहे अलाह ताला ख़िलाफ़ु नथो करे पंहिंजे वाइदे खे जेको वाइदो कयो अथसि मतिलबु त काफ़रनि मके जे फरमाइशी निशाना आहिनि निशाननि जे लाइ तलब कई आहे पर इहे निशान कोन मञींदा इहे अहिड़ी तरह मञींदा जो का मुसीबत ख़ुदि हिननि जे मथां अचे पवे या हिननि जे भरिसां अची मुसीबत पवे पोइ ॾिसी करे इबरत हासिलु कनि जिहाद आहे मुस्लमाननि जे हथो अची थी वञे क़तल थी वञनि कुझु क़ैद थी वञनि बदर में जीअं थियो या ॿी तरह ते मुसीबतूं अचनि जिन मुसीबतनि जो शिकार थी वञनि इहो सिलसिलो जेको हलंदो रहे ऐं अलाह ताला फरमाए थो हलंदो रहंदो अलाह जो वाइदो जेसिताईं पूरो थिए फतह मकी थी उनखां बाद साईं उहिद पोइ बदर हुनैन इहे सभु शयूं जल्दी अरब में शिरक जी गंदगी खां अलाह ताला हिन मुल्क खे पाक कयो कया माना तहल क़रीब मिंतारनि जो मतिलबु इहा त रसूल सलाह जे तरफ़ इहो ख़िताबु आहे याने तव्हां जंहिं बस्ती में अचे नथा आहियो ऐं तहल क़रीब मिंदार आहिनि या तूं अची उन्हनि जे तूं अचे इहा माना बि थी सघी हुई थियण बि करे सघां पहिरीं सूरत में असां हिनखे मोहनस बणायोसीं जहिड़ी तरह सां तुसी बि हुउमि त उहा ई शइ हुलूल करे उहा ई शइ पहुचे त पोइ इन्हनि किन तफ़सीर वारनि वरी इहा माना कई ख़िताब याने तव्हां उन्हनि जे बस्तीअ जे भरिसां अची लहो जीअं सुलो हुते बि न बि साईं जन आया अचे मके जे ॿाहिरां लथा हुन वक़्तु पोइ कारे जी माना छा छा करे चइबी जो या इहा कारे जी माना चइजे त न बि अगरि सलाह पाण उन्हनि सां जंग में शरीफ़ न थिया पर जंग काफ़रनि जे भरिसां थी वई ऐं न बि साईं जन ॿाहिरि लथा ऐं ईअं थियणो हो पर पोइ उन्हनि हज़रत उस्मान जे अला ताला खे मोटाए ॾिनो त जंग में बंदि थी वई ईअं बि तफ़सीर हुन माना तफ़सील अलाह पंहिंजे वाइदे खे न टोड़ींदो मतिलबु तेसो कमु थींदो रहंदो अलाह ताला जा जेके रसूल आया उन्हनि खां अॻु में उन्हनि रसूलनि सां इस्तेज़ा कयो मस्किल कई बेहरमती उन्हनि जी कई कई वई मिलाए थो लिल जी न मां डि॒नी वन करनि खे हलंदी न ख़बर सुम्हो हुनखे पकड़ियो चैफ़ काना पोइ मुंहिंजो अज़ाब कीअं थियो मतिलबु त सज़ा मिलण में देरि न सम्झो या ईअं सम्झो त ॿिली छुटी विया मुजरिम छुटंदो कोन दर बि अलाह ताला जे हिकमत सां ॾिनल आहे जेकॾहिं कंहिंखे दुनिया जे अंदरि दर ॾिनी वई त हर शर में पकड़ियो वेंदो ऐं अहिड़ी तरह काफ़िरनि जे सिबाहित जा दास्तान उन्हनि जे ज़बानुनि ते आहिनि मुल्कनि जे अंदरि जेके काफ़रनि ते मुसीबतूं कोन थियूं अफ़ मन उहा क़ाइम अला कुल न थियनि अरे को शख़्स आहे जो हिकिड़ो उनजे मथां क़ाइमु आहे क़ाइमु न अला को न सफ़्ज़ जी माना रक़ीब न मुहिमिन अला कोल्हे न सक़ीब निगाबान ऐं मुमिन माना पहिरेदार हिफ़ाज़त कंदड़ हिकिड़ो अहिड़ो शख़्स आहे जो बीठो आहे हिकिड़ो हर हिकु शख़्स जे सिर ते पहिरेदार बि कसबत जेकी हुन कमु कयो उन कमनि जे मथां माना लिखंदा वञनि जेको उहो शख़्स बीठो आहे हर हिकु नफ़्स जे मथां दिमाग़ कसबत ते माना जेके हुन कमु कयो आहे उन जे कम ऐं हिन ते रब तबारक बताला हर शख्स जे हर अमल खे हर वक़्तु निगरानी पियो थो करे कंहिं घड़ीअ बि उन्हनि खां गाफ़िल कोन्हे इहो हमेशह नज़र पियो थो करे शरारत करे उन ते तंबीअ करे ऐं सज़ा ॾेई सघे थो रहो छा अहिड़ो मुजरिम अहिड़े क़िस्म जे काबिज़ ऐं ज़ाबित ऐं नाज़र खां बची सघे थो ऐं उन जो मिसाल अहिड़े पथर जो आहे ऐं बुत जो आहे जो न पाण ॾिसे न ॿुधे न कंहिं ॿिए खे नफ़ो पहुचाए पोइ हिकिड़ो अहिड़ो काइम मालिक ज़ाबित जाबिर लाताफ़ अहिड़ी हस्ती हिकिड़ी हमेशह खड़ी आहे ऐं ॿियो वरी उन जे तरफ़ ध्यानु नथो करे पर पुत ऐं पथरूक छा केॾी महिल फ़र्क़ु आहे तव्हां ख़ुदा सां हिकिड़ो अलाह तव्हां सां हमेशह ज़ाबित ऐं क़ाबिज़ ऐं नाज़रा जो तव्हांजे हिफ़ाज़त ऐं नज़र में हुनखे न थक थिए न को का निंड अचे अला तव्हां ख़ुदि सिनत वाला न पिलकी न निंड न ॿियो वरी शरीफ़ बणाया अथव ख़ुदा सां पथर ऐं पुतो हिस्तेजाब जे तौर ते ईअं न करियो मतिलबु इहा ॻाल्हि इहा तव्हांजी ग़लती आहे इन नमूने सां तव्हां न करियो कुल समूह जेकॾहिं अहिड़ा अथव त नाला वठो भला उन शुरका जा नाला वठो पतो पवे त कहिड़ा आहिनि ख़ुदा शिफ़त जे मुक़ाबले में जेके बयान हुन मथे हयादार इंसान त पुत ऐं पथर जो हाणे नालो न वठंदो लात उज़ा मनात लाता कहिड़ी शइ जिन खे जान बि कान्हे का जो रुगो हैवानी हैसियत ते पहुतलु हुजनि नबातात में बि कोन्हनि हैवानात में बि कोन्हनि बजाए जे त अकुल एतिरा बि हुजे ऐं वरी पोइ उलू जो दर्जो इहे पथर हाणे हिनखे नंढे थी वॾे थियण जी सलाहियत कान हैवान वांगुरु चुरीपुरी हिकु जाए खे ॿी जाइ ते वञण जी सलाहि कोन्हनि वरी ईअं इंसाननि वांगुरु अकुल हुजनि समुझ हुजनि उहा बि कान इर्ति जा चारि दर्जा आहिनि चइनि दर्जनि में महरुम ऐं वरी तव्हांजा थोरो बि इंसान बिया हुजे त जेकर इन ॻाल्हि में होशियार थी वञे छा तव्हां ख़बरूं था ॾियो इन अलाह खे दुमा लायालम जेके पाण नथो ॼाणे ज़मीन में चइबो त तव्हां अहिड़ा चङा मुड़ुस थी विया आहियो जो ख़ुदा सां ख़ुदाईअ में शरीक़ हिसेदार त आहिनि पर अलाह ताला खे मालूम न आहे तव्हां खां वठी ॿुधायो त साईं हे बि तुंहिंजा शरीक थी त कुला तव्हांजो लायालम शुरका बुत उन्हनि जो क्याम गाह ज़मीन हुई जबलनि में पथरनि में ज़मीन ते कोठियुनि में बुत रखंदा हुआ ॿियो आसमान ते बुतनि जो ख़्यालु हुननि जो कोन हूंदो तंहिं करे फिल अर्ज़ जो लफ़्ज़ इहो वाक्य जे मुताबिक़ आयल आहे अबू हयान आहे उहो थो मुलम जे लफ़्ज़ जी माना करे मां जे तरफ़ ज़मीन वराए पोइ माना हीअं थी वञी त मां लायालम छा तव्हां ख़बर था ॾियो इन अलाह खे उन शइ जी जो नथो ॼाणे ख़ुदा उन शइ खे नथो ॼाणे माना उहे पुत पथर जेके तव्हां त चओ उन्हनि खे ख़ुदा नथो सुञाणे माना तव्हां ख़ुदा खे इहा ॻाल्हि ॿुधाए रहिया आहियो त ख़ुदा जा हिसेदार तव्हांजा पुत पथर पिया आहिनि पर तोखे इल्मु कोन्हे पहिरें में छा हुयो उहे ख़बरूं तव्हां ख़ुदा खे ॿुधायो था जिन ख़बरुनि जी जो इल्म ख़ुदा खे कोन्हे हा हिते जेकॾहिं मां ज़मीर वारा आयोसि त हू ॼण हिते हूंदो माना उन शइ खे ख़ुदा नथो ॼाणे यानी तव्हांजनि खे नथो ॼाणे इहो आहे बलज़ो आख़िरनि जे लाइ इहा ॻाल्हि सिंगारजी चुकी आहे मकर हुनजो सुधू आहिनि सुगुह अलाह जे रस्ते खां ई रोकियल आहिनि तॾहिं अहिड़ा अख़र था ॻाल्हाइनि जंहिंखे अलाह ताला गुमराह करे हुनजे लाइ कोई हिदायत कंदड़ कोन्हे यानी जंहिंखे ख़ुदा हिदायत जी तोफ़ीक़ न ॾे हुनखे राहत केरु आणे ऐं जंहिंखे अलाह ताला तौफ़ ॾे हुनखे वरी केरु हटाए रस्तो कंहिंजो बंदि बि नथो करे सघे कोई लम हयाती दुनिया हुनजे लाइ अज़ाब आहे दुनिया जे हयाती में दुनिया जे हयाती में अज़ाब छा कंहिंसां ईंदो अॻे हुयो अॻियनि क़ौमुनि जे अंदरि अज़ाब ॿी तरह ईंदो हो साईं हिन क़ौम जे लाइ अज़ाब जी नौत ॿी आहे उहा थी पई आहे दुआ जे करे हज़ूर अनवर सलाह दुआ घुरी दुआ बि हिकिड़ो सबबु हुयो रब ताला जे इरादे जे आॾो मुसबिबल असबाब आहे शब बरत में पंद्रहीं शाबान जे नबी साईं जन दुआ घुरी सजे में हुन में इहा बि हुई अलाह ताला हिननि में इख़्तिलाफ़ न थी अलाह ताला मुस्लमाननि जो इस्तिफ़ाद न थी अलाह ताला मुस्लमान जी शक्तियूं बि न बदिलजनि पथरनि जो मींहं बि न अलाह ताला क़बूल कई पथरनि जो मींहं बि न रसोई शक्ति न बदिलंदी ऐं रब तबारक ताला इहा ॻाल्हि बि क़बूल कई त मुस्लमाननि जे इस्लाम जो मुंहिंजो क़यामत रहंदो बाक़ी हिकिड़ो बि माण्हू अलाह जे नाले चवण वारो जॾहिं न नथो थो क़यामत ऐं इस्लाम इहे गॾु न थींदा इस्लाम वियो पोइ क़यामत ईंदी अलाह जो नालो कुलूब मां निकिरी वियो पोइ क़यामत थींदी इहा ॻाल्हि क़बूल थी टी ॻाल्हि हिननि में इख़्तिलाफ़ न हुजे सो अलाह ताला फरमायो इहा दुआ तव्हां आख़िरत में सफ़ा जे लाइ कंदा इहो मसइलो पूरो थिए थी ॻाल्हि असली त जेको माण्हुनि जूं सूरतूं न बदिलजनि या पथरनि जा मींहं न वसंदी हथी पई दुआ भला हिन क़ौम ते हाणे बेफ़रमानी जे बाहिस अज़ा कीअं अचे अॻे त अलाह ताला फर्मा अर्सला अलहम सिन अख़ज़ न बिही वबि हा अगरत न बिही विनत न अलह रिज़म न समाज इहे अज़ाब जूं सूरतूं हिकिड़े खे ॿोड़ियोसीं हिकिड़े खे ज़मीन में ख़सफ न ॾींदा रुपया ज़मीन मदर गवाए छॾियोसीं जीअं फ्रवन खे किन खे रड़ आई किन खे हथ आई किन जे मथां रिज अज़ाब आयो आसमान तां किन खे अलाह ताला उथलायो हुयूं जे मथां मींहं पथर ऐं साकिरे वारनि जा मींहं उथा अर्स मेज़ारतम सिजी इहे सभु सूरतूं अज़ाबनि जो रब ताला क़ुर में ॿुधायो न हिन उमत जे लाइ इहा सूरत कान कान्हे हिन जे लाइ इहा आहे त हिन लाइ अलाह ताला इहो अज़ब हुम बि अहिड़ी कुम अलाह ताला तव्हांजे हथनि मुजाहिदनि जे हथनि सां काबरनि खे अदा कंदो जंग थींदी ख़ुदा तव्हांखे फताह ॾींदो उन्हनि खे जहनु रसीद कंदो हाणे काफ़िर जो ऐं बेफ़रमान जो अज़ाबु आहे जिहाद सां मोमिन जे हथ सां हा जिहाद माज़न लाइ क़याम आहे हदीस पाक में जिहाद हलंदो क़यामत जिहाद बंदि न थियो तंहिं करे हर वक़्तु जिहाद जो मौक़ो आहे ई आहे काफ़िर जे अज़ाब जी सूरत इहा आहे जेकॾहिं अज़ाब जी सूरत काफ़िर खे न आई त काफ़िर मोमिन जे लाइ अज़ाब जो बाहिस बणिजी पवंदो मोमिन जो हथु जेकॾहिं काफ़िर जे अज़ाब ते न उथियो त पोइ काफ़िर मोमिन जे ज़िंदगीअ खे अजरन कंदो अज़ाब जो बाहिस बणंदो पंहिंजे अज़ाब जे दफ़े करण जी सूरत इहा आहे त मोमिन काफ़िर जे लाइ पंहिंजे हथ खे अज़ाब बणाए इहा ॻाल्हि मुजाहिदनि जे हथां अलाह ताल अलाह ताला मुजाहिदनि खे मदद कंदो किलत थोराई जे करे जिहाद छॾणु दुनियावी मसलहतनि जे करे जिहाद छॾणु ॿाहिरां मुल्क असां सां रसद बंदि कंदा पोइ असां कीअं गुज़ारींदासीं इन जे करे जिहाद छॾणु किलत मसलहत अहिड़ी मसलहत ऐं दरामद बरामद मुल्की तालुकात इन जे बुनियादनि ते जिहाद खे बंदि करणो इहो नाजाइज़ आहे जे मथे सूरत में आई आहे इहा ॻाल्हि त जिहाद बंदि न थींदो हिन अलाह ताला मसाल जन्नती वेदल जन्नत जो मिसाल उहो अहिड़ो आहे जंहिंजो वाइदो ॾिनो वियो आहे मुतकिन खे तजरी त तजिरी न हमेशह वञे उकल खाधो हमेशह मेवो हमेशह ज़िलो आहे पाछो बि सिल्क उकबल न उपबल इहो आहे उकबा माना बदिलो उन्हनि सां सम्झो जेके ॾिजनि था ख़ुदा खां उबल काफ़िरिन नार काफ़िरनि जो उकबा आख़िरत आहे अज़ाब बाहि जो बाज़ीन आत न किताब जिन खे असां किताब ॾिनो हुन मां ख़ुशि था थियनि उन शइ ते जेके नाज़ कयूं तुंहिंजे तरह हुन ऐं केतिरियूं अहिड़ियूं जमातूं फिरका आहिनि मयूं खे बाज़ू बाज़ हुजो हिक ॿिए जी ॻाल्हि नथा मञनि केतिरा फिरका अहिड़ा आहिनि यूदी नसारनि जे लाइ चवंदा आहिनि त लहसत नसारा अला शइ यूदी चवंदा आहिनि लहसत यूदी अलाए शइ अगरि जमात जेका जाहिलनि जी आहे उहे चवंदा आहिनि त यूदी नसारा शइ आहिनि सभु कुझु असां असांजी इहे सभई पाण में इख़्तिलाफ़ करे इनकार करे बीह रहिया आहिनि पंहिंजे दीन खे तब्दील करे छॾियो हाणे हे क़ुर पाक आयो आहे जेको उन्हनि जी तब्दीलनि खे तस्दीक करे दुरुस्त करे ठाहे दावत थो वठी जेके शख़्स इन ॻाल्हि ते आया उहे बची वेंदा राति किताब यफ़र माण्हुनि जे लाइ इलाही कनि जिन खे असां किताब ॾिनो आहे तोते नाज़ थियल क़ुर ते केतिरा ख़ुशि थियनि था वमन में केतिरा अहिड़ा इन्हनि जा आहिनि टोला जेके बाज़ बाज़ जो इनकार कंदा आहिनि ईअं बि थी पियो आहे मतिलबु त केतिरा अहिड़ा चङा माण्हू आहिनि जेके तव्हांजी ॻाल्हि खे मञनि था ऐं केतिरा इन्हनि जा हिक ॿिए में टकरे रहनि छो इन मां उमेदु आब ॿधलु अला त हिन मूंखे हुकुम छा त मां पंहिंजे रब जी वात वातफ़ बि शरीक न करियां अलाए कराए अलाए मां आब उन ते मां मोटंदुसि उन ते मुंहिंजो रुज थियणु आहे जो रब ताला वटि हली पियो अचिबो उनजे मर्ज़ी ते दुनिया में रहणो पवंदो दावत साहिबु अलाह जे हुकुम सां आहे पंहिंजे तरफ़ां कान्हे ऐं उहो ज़रूरु मंसूर फ़रमाईंदो मुखालफ़नि खे मगलूब कंदो बाक़ी फ़िलहालु जेकॾहिं हुननि इनकार कयो आहे या पंहिंजी ताक़त या ज़ोर ॾेखारियो आहे हुनजी परवाह कान्हे अधु इलाही थियणु आहे रुज थियण जो मतिलबु इहो आहे त मुंहिंजे मुंहिंजो रुज थियण काफ़रनि ते त कोन्हे मां पंहिंजे रब ॾे रुज थींदुसि काफ़र जे हथ ते सुलह करे पाण खे अमान में आणणु इहो न जाइज़ा पाकिस्तान जे लश्कर ढाका जे सुकूत जे वक़्तु ॿियानवे हज़ार लश्कर हथियारो छिलिया इहे काफ़रनि जा ॾाढो कंधु झुकायूं की काफ़ इहे मुस्लमान न आहिनि बसि जेको मुसलमान काफ़िरनि जे अमान में अचे हुन जो इस्लाम ख़तमु ऐं इहा ॻाल्हि तव्हांखे मां राज़ जे तौर ते ॿुधाए छॾियां जेका मालूम थी अब्दुल्ल्ला जेको हिननि जो न्याज़ी हुयो उहो काद्यानी हुयो ऐं इहा साज़िश हुई त सुकूत ढाका जो कराइबो ॿियानवे हज़ार लश्कर खे हथियारो चिलराए ढाका खे कटराए फिटी कयूं त हली न पई सघे ऐं मोदू जमात खे ॿई जेके जो नज़रियो साॻियो आहे हिकिड़ो हिकिड़े गिलास में पियल आहे पियल आहे हिकिड़ो मोधूदी जे गिलन जे हुसैन सां रिसालो लिखियो न त जी दावा करे आहे पर उन जा पर कतिरे बि था देवबंद वारे बुज़ुर्ग लिखियो रिसालो तंहिंखां बाद न त मोदूदी कॾो को लुपूअ जी दावा करे ॿ न पियो या किन सिंधोष थी पियो आहे पर हिन जा पर जी पिया बि साॻियो हुकुमन अरबी आहे असां हिन क़ुर खे कलाम त हुकुम अरबी करे नाज़ कयो आहे यानी अरबी में फ़ैसिलो करे नाज़ कयो आहे अॻे किताब पंहिंजनि पंहिंजनि ज़बाननि में आया हे पैगम्बर हिन जी ज़बान में आयो आहे हिनजी हीअ क़ौमी ज़ुबान आहे ईअं ई मोहम्मद अरबी त अरबी में आयो بلا क़ुर पाक پاک ऐं जाम किताब अहिड़ी हिकिड़ी सुहिणी सुठी ज़ुबान में लथल निहायत बली वसी जाम मुनज़ब जंहिंजी कदन आहे उन सां मुक़ाबिले करण में को उहो तयारु नथो थी सघे ऐं अरबी ज़बान उमुल वसातित ऐं बलाकत जे लिहाज़ जाम उम्बुलस मलिकतुात इन जो लकब दुनिया में ॾिनल आहे सभिनी ॿोलियुनि जी बादशाह ॿोली उन में अलाह ताला क़र खे नाज़ जेकॾहिं तूं हिननि जे लफ़्सनि जे ख़्वाहिश लॻंदे बाद में जा मिनल इल्म जो वटि इल्मु आहे गुरान जो मालक मिन अल में जो वाला नसीर मालूम थिए त बेफ़रमानी ॿिए जी त छॾे पर रसूल जी बेफ़रमानी को ख़ुदा खे पसंदि कान्हे रसूल बेफ़रमानी करे पोइ आफ़ीअ सां गुज़ारे नामुमकिन आहे इहा ॻाल्हि अलाह खां को हिमायत को बचाईंदड़ कोन हूंदो जेकॾहिं रसूल बेफ़रमानी करे आहे नामुमकिन ॻाल्हि पर हिकिड़ो हूंदो आदि ॿियो हूंदो आहे इस्तेदादी इस्तेदाद त हर हिक में आहे इम्कान त रहे थो इम्कान जो असां रसूल मोकिलियासीं हिननि चयो त हिकिड़ो रसूल आहे खाधा पीता लटा कपिड़ा उथण में बाज़ार में घुमनि मां जहाज़ रसूल तव्हां शिफ़िल बाज़ार में सदा सलत वठे रसूल हुजे हा त भला ईअं त न हुजे हा लाइ अलाह ताला फरमाए थो त अॻे रसूल कीअं हा उन्हनि रसूलनि जी त साॻी अहिड़ी तरह जी ॻाल्हि आहे ऐं उहे रब तबार जा साॻा प्यारा बाना हा उहे मर्द हुया उन्हनि खे ज़ालू ॿार बचा औलाद इहे सभु कुझु हुयूं उन्हनि खे तव्हां पुछी ॾिसो खां त मूंसा सलाम इंसानु हुयो की न न ईसा अलसलाम न सारा ॿुधाईंदा इब्राहिम सलाम हुनजी औलाद आख़िरि तव्हां जेके कुरेश आहियो सभु इब्राहिम सलाम औलाद आहियो इन खे तव्हां छो था चओ त हे रसूल भला माण्हू छो थियो आहे मतिलबु हीअ आहे त काफ़िरनि वटि हाणे जेके मके मुकरम जा काफ़िर इन्हनि हिकिड़ो तज़ाद पैदा कयो रिसालत ऐं इंसानियत ॿ इहे ॿ शयूं गॾिबियूं न हिकिड़े वजूद में रिसालत ऐं इंसानियत गॾिबियूं न इहो फ़ैसिलो पर हुननि इब्तिदा कई इंसानियत सां ऐं रिसालत जो कयूं इनकार असांजे मुल्क जे माण्हुनि बि नज़रियो साॻियो रखियो रिसालत ऐं इंसानियत गॾु बि न पर हे रिस रसूल आहे त करे इंसान आहे तज़ाद ॿिन्ही में साॻियो हिकु जहिड़ो फ़ैसिलो बराबरि रिसालत ऐं इंसानियत हिकु वजूद में न ईंदा मके जे मुशरकनि जो फ़ैसिलो ऐं अॼु अॼोके मुशरक जो फ़ैसिलो साॻियो आहे बाक़ी पहल इब्तिदा हुननि जे हिकिड़े तरफ़ खां हिन जी ॿिए तरफ़ खां ॻाल्हि साॻी आहे नतीजो साॻियो आहे उहो कहिड़ो हे इंसानु आहे तंहिं करे रसूल न आहे रसूल आहे तंहिं करे हिकु जाइ ते न इन में हिते अलाह तरह फरमाए थो त इन जो जवाबु थो ॾे लकद अरसलनि ते असां रसूल मोकिलियासीं असां औरतूं ॾिनियूंसीं औलाद ज़ुरियत अकेली हुई वमा कान रसूल विया अथनि रसूल का बि पंहिंजे तरफ़ो निशानी को मौजूदु कोन थो ॾेखारे इलाह बेज़न लाइ अलाह जो हुकुम थिए बिल्कुलु अजल किताब उहो पंहिंजे वक़्त ते हूंदो ईअं कोन थींदो जो माण्हू पंहिंजे तरफ़ां उहो वक़्तु बि मुक़ररु करे रसूल मौज ॾेखारींदो अलाह जे हुकुम सां ॾेखारींदो कहिड़े वक़्तु ॾेखारींदो अलाह जे ॾिनल वक़्त ते ॾेखारींदो माना न वक़्तु हुनजे कब्ज़े में आहे न तस्वीर मौज जी हुनजे कब्ज़े में आहे बाक़ी अलाह ताला मौज जेके कंहिं नबीअ जे हथ ते ज़ाहिर कंदो आहे उहो हिकिड़ो मक़ाम आहे जंहिं मक़ाम ते नबीअ जी तबियत हुलूल कंदी आहे लहंदी आहे उन मकान ते पोइ रब ताला जे कुदरत जो इहो जारहो बणिजी पवंदो आहे पोइ जो अलाह ताला जी कुदरत उन नबीअ जे हथ ते ज़ाहिर थी पवंदी आहे इहो आहे माना हुनजो तकदुसि रब तबारक मताला जे इन एजाज़ी शइ जे नाज़िल करण जे लाइ हिकिड़ो सबबु बणिजी पवंदो आहे जो अलाह ताला नबीअ जे हथ ते अहिड़ी कामिल अजीब क़िस्म जी इंसान जे हर के आदत ॻाल्हि खे ज़ाहिर करे इशारे सां चंड जीअं थी पए मुठ खजूर जी मथां माण्हू धव कनि लोटे पाणी जे मथां उठ बि पीअनि माण्हू बि पीअनि पंद्रहं सौ माण्हू पी वञनि इहो सभु कुदरत पंहिंजो जारियो बणाईंदी आहे जो नबीअ जे तबियत में अलाह जे पासे ॾे मुलाहिद जी अहिड़ी सलाहियत हूंदी आहे जो उहो रब ताला जे कंहिं न कंहिं तजलीअ में उन वक़्तु जेका उन नव जी तजली हूंदी आहे उहो फना हासिल करे वेंदो आहे पोइ कुदरत उन जे वजूद ते कमाल ज़ाहिर करे हे मौजूदु आहे जयमाय शा अलाह ताल जंहिंखे साबित रखे मर्ज़ी आहे मव इस्बात में आहे लिखुल किताब मतिलबु हीउ थियो हिन जो मउ इब्बात जो तकदीर जा मामला आहिनि अलाह ताला पंहिंजे हुकुम जे हिकमत जे मुताबिक़ जंहिं हुकुम खे चाहे मनसूख़ करे जंहिं हुकुम खे रखे इहो उनजी मर्ज़ी आहे इन ते बि एतिराज़ु कोन कबो काफ़र एतिरा कयो त अॻ में हिकिड़ा हुकुम हाणे ॿिया हुकुम इहो इस्बात छो थो थिए हक़ीक़त में नसख अकाम जो मसइलो आहे इहो कज़ा ऐं क़दुरु जा तमामु दफ़ातर रब जे कब्ज़े में आहिनि तफ़सीलात उन जा उनजे हथ में आहिनि उहो अमूल किताब जो मालिक आहे लोहे महफ़ूज़ जो इल्मु अज़ली में अलाह ताला कंहिं वक़्त जो कंहिं हुकुम जो वक़्तु मुक़ररु कयो आहे जॾहिं वक़्तु पूरो थींदो हुकुम उहो लही वरी ॿियो हुकुम हुनजे जाइ ते ईंदो मिसाल जो आहे जीअं तबीब हुजे मरीज़ खे पहिरियां हिकिड़ी दवा ॾे हलंदे हुन खां बाद ॿी दवा ॾे वरी टीं दवा ॾे तव्हांजो ख़ुशि थी वञे हाणे इन तबीब ॾांहुं इहा हालिसत छो कबी त तव्हां पहिरीं हिकिड़ी दवा छो न ॾिनी तब जे सह पहार अहिड़ी तरह अलाह ताला हकाम खे इंसान ज़ात जे सह पहार वक़्तनि जे लिज़त सबबु बहविस्बात कंदो रहे थो ऐं मां नूरी न कबाज़ अल जुनायो असां के शयूं ॾेखारियूं जेकॾहिं ॾेखारियूं का उहा शइ जंहिंजो तोखे वाइदो उन्हनि खे वाइदो कयो आहे इहो मुमकिन आहे और न त न कर या तोखे वफ़ात कराए पोइ ॾेखारियूं हिन महिल अलाए कल्ह बलाव इहो मक़सदु कोन्हे त को सभु तुंहिंजे साम्हूं इहे ज़ाहिर थियनि हुनजी शिकिस्त वग़ैरह ज़िलत तूं पहुचाए अलाए नल बलाव असां ते हिसाबु आहे अलाए नल हिसाब अलाए कल तो ते बलाव असां ते हिसाब तूं रब जो हुकुम पहुचाईंदो रह रब जा वाइदा पंहिंजे हक़ में हुकूमत सां पूरा हूंदा ऐं पंहिंजे हिकमत सां सही वक़्त ते ईंदा अलाह ताल फरमाए थो त ॾिसो ज़मीन खे असां हर तरफ़ खां वञूं था सोड़ो कंदा नातिल अर्ज़ माना नाती अर्ज़ल कुफ़ार हिते मखूल खणी कढोसि नातिल अर्ज़ ऐं नाती अर्ज़ल कुफ़ार काफ़रनि जे ज़मीन ते असां अचूं था ऐं वञूं था उन जे अतराफ़ खे सोड़ो कंदा माना इस्लाम जी दौलत वधंदी थी वञे मुल्क़ वधंदो थो वञे मुस्लमान वसी थींदा था वञनि काफ़रनि जी अराज़ी इन लिहाज़ खां थोरी थींदी थी वञनि इहो अला ताला हुकुम थो करे हटाईंदड़ु घटाए अलाह ताला जल्द हिसाब वठण वारो आहे जेको पंहिंजो पंहिंजी मर्ज़ीअ सां हिसाब वठी जहान में वठे या आख़िरत में वठे सभु सरी जॾहिं बि वक़्तु अचे पहुतो देरि न थींदी कदम करणु लॻी हिन में काबिल किन माण्हुनि अॻ में मकर कयो हिन इरादो तो कयूं अज़ा पहुचाइण जो अंबिया खे तकलीफ़ ॾियनि नबियनि खे हलण बि नबियनि खां असां ईज़ा जी कोशिशि कई फलाल मकर जमी आहे सभु मकर जी तदबीर फिरेब जो जवाबु रब जे हथ आहे मतिलबु हीअ आहे त इहे माण्हू फिरेब जी कोशिशि कनि था ख़ुफ़िया तदबीरूं करे नबियनि जे प्रोग्राम खे हटाइण ऐं नबियनि खे अज़ियत ॾियण जी ऐं लिकी छपी मुर्तद हज़ूरनि वर सलाह सलम जन जे लाइ बुरियूं तदबुरी था बणाइनि सई इला बि अली जेका तदबीर बुरी आहे त पवंदी जीअं हुनजे गर्दनि में काफ़र ॼाणंदा उकबदार खे माना हली काफ़र त उकबा माना पोयों जेको घरु आहे उहो कंहिंजे मिलिया माना जनम ॾिजा कंहिंजे कंहिंजे मिलिया उहो घरु पोयो कंहिंखे बि चङो पंहिंजे तरफा फ़ैसिलो कयो आहे मोहम्मद करीम रसूल ई न आहे हज़ूर पाक सलाह लाइ चवनि था त तूं रसूल न आहे इहो जेको हुननि जो चवणो आहे त तूं रसूल न आहे इहो ग़लति आहे इहो बि हिननि जे बसि थोरो ई आहे तो त अलाह ताला ॾिनो आहे यूदी नसारा था चवनि त इहो न बि न आहे रसूल न आहे हिन मां त मुफ़्त इफ़्तराह कंदड़ आहे तूं चवनि कफ़ा बि न शायदि मुंहिंजे तव्हांजे विच ते शायदि अलाह ताला जेको काफ़ी आहे ऐं मुंहिंजे तव्हांजे विच ते सिदक जो मालिक हक़दार उहो आहे जेको जंहिंखे सचो बणाए दलील रिसालत जा जेको अलाह ताला पंहिंजी मर्ज़ी सां ज़ाहिर करे उहो मुंहिंजे लाइ काफ़ी आहे ईंदो इल्म किताब उहो अलाह ताला जंहिं वटि इल्म किताब जो आहे या उहे क़ौम जिन वटि इल्म किताब जो अलाह बि शाहिद आहे ऐं उहा कौम बि शायदि आहे जिन वटि इल्म आहे किताब जो इहा माना वधीक मज़बूत छो त अलाह जी शहादत मथां आई न बिला आहिनि कफ़ा बिला शहीद आहे तव्हां असांजे विच ते अलाह शाहिद आहे सम्झायूं त क़रान में आहिनि हुनजे सौरात में इहे सभु लिखियलु आहिनि जेके पेशिन या साबा कराम जे निशान उन्हनि में आयल हुया ऐं उहो किथां ईंदो किथे हिते पहुचंदो जंहिं इंतज़ार में सालनि खां वठी विया इहे सभु हालात रब तबारा उन्हनि खे ॿुधाया ॾेखारिया ऐं उहे सभु हुया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 जो दौर बनू अब्बास में मोतसिम वज़ीर बणायो अतराक थी पोइ उतां अरब जे इलाइक़े खां जेका मर्कज़ी हैसियत रखंदी हुई हुकूमत उहा नकल थी तुर कॾे वई ऐं उहा ख़िलाफ़त ब्लूकियत ॾे ऐं पोइ वरी सल्तनत थी वई इहे इनकलाब आहिनि जेके वक़्त खां अॻ में अलाह ताला नबी करम सलाह खे सारेपुर ॿुधाया हिन में क़ौमुनि जा केतिरा उतार ऐं चढ़ाव बयानु थियल आहिनि हिन सूरत इब्राहिम में इन क़िस्म जे मज़मून दांह हिन मुक़तात में इशारो रखियलु आहे किताबुनि हीअ किताब आहे अंदल ना जेको तोॾां असां नाज़िल कयो जे में ज़ुल्मात इल नूर जीअं तूं उन्हनि खे कढी अंधेरनि खां नूर ॾां हुकुम सां अदीश्र में सोचे त ज़ुल्म बि केतिरा अंधेर हूंदो क़यामत जे ॾींहुं रब तबारक इन अंधेर खां जान छॾाई सिरात अज़ीज़ ज़बरदस्त हमीद खूबियुनि वारो सारा आहिनि अलाह ज़बरदस्त कंहिंजे रस्ते ॾे नूर जे तरफ़ ई क़ुर पाक छॾे ऐं माण्हुनि खे दग भुलाए जंहिंमें मारफत बसीरत ईमान यकीन अहिड़ियूं रोशनायूं इंसान खे हथ अचनि थियूं अलाह उहो आहे जंहिंजी बादशाही आहे आसमाननि में ऐं माफ़िल ज़मीन में सही मार्फत जी रोशनी में इंसानु हली पवंदो ऐं रब तबारक वताला जेको पालींदड़ आहे शाहनशाह मुतल मालकुल कुल ख़ालकुल ख़ल इंसान उन रस्ते में हली रज़ा जे मक़ाम ताईं पहुची सघे इंसान जे ज़िंदगीअ जो असुलु मक़सदु आहे अलाह जी रज़ा ऐं आख़िरत जी हयाती दुरुस्त करे हासिलु करणु जंहिंजे लाइ क़ुर पाक इंतिज़ाम कयो उहो इंतिज़ाम दुनिया में हिकु थींदो तबलीग सां ॿियो थींदो कुवत सां तबलीग ऐं ताक़त जॾहिं ॿई गॾु आहिनि त पोइ अलाह जो रस्तो माण्हुनि खे सही तौर हथ ईंदो आहे आज़म शर दुनिया में आहे सिर्फ़ अलाह जे ख़ालकियत में अलाह जे मालकियत में में ख़ालकियत शिरक जो नतीजो अलाह जे आॾो झुकणु तख़लीकी तौरु उन्हनि खे हर साफ़ ॼाणणु ऐं मालकीअ तौरु इहो गैर जे हुकूमत खे कबूल करणु अलाह जो कानून छॾे जंहिंजी ख़लक तंहिंजो मुल्क उनजे बरखलाफ़ बाननि जो ग़लति कानून बाननि ते हलाइणु में इन प्रोग्राम जो जेको इनकार कंदा उहे काफ़िर आहिनि तिन जे लाइ वेल आहे शदीद अज़ाब खां वयल हिकिड़ी वादी आहे जहनम में ॿियो वयल दुनिया जे अंदरि हूंदो जेको उन्हनि खे हर तरह मुसीबत ऐं गुलामीअ में जकड़ींदो ऐं फासाईंदो अलदीन यश त हिबू न लाया त दुनिया अला आख़िर जेके चाहिनि था मोहबत रखनि था दुनिया जे हयाती खे आख़िरत मथां पर मुहबत रखण सां दुनिया जी हयाती महफ़ूज़ रहंदी दुनिया जो ऐश आराम दुनिया जे मुहबत रखण सां ऐश आराम जे चाहिण सां उहो महफ़ूज़ रहंदो जो माण्हू चाहे ईअं कोन उहो मुक़दरु आहे हे इंसान जी कम हिमती कमज़ोरी अख़लाक जी आहे जेको पंहिंजे इन्हीअ अलाह जे रज़ा जे रस्ते खां निकिरी थो वञे हिकिड़ी आस में उमेद में त दुनिया जो मक़सदु हासिल कंदुसि दुनिया जी दौलत हासिल कंदुसि दुनिया जी इज़त हासिल कंदुसि हुकूमत में भारो वठंदुसि इहे आहिनि त दुनिया वारा इहे आख़िरत खां तरजीह था खे इन्हनि माण्हुनि जे लाइ रब तबारक वटि दुनिया इहो हुननि जो तफ़सील आहे जेके पंहिंजे ज़िंदगीअ में राति ॾींहं जे डुकटोड़ में पंहिंजे नफ़्स जे ख़्वाहिशनि जे मुहबत में सगर्दान परेशान फिरंदा रहनि था अलाह ताला जे दीन में को ऐप कढनि ऐं दुनिया में पंहिंजी मुहबत ॾेखारनि हक़ जे रस्ते में टेड़ा हलनि बादल जे रस्ते में सिधा हलनि इहे शख़्स बेकार माण्हू जेको सिधे रस्ते ते हले हलाए उन ते आॾो अचनि नबी अकरम सलाह सां ईअं कयूं अलाह जो रस्तो ॾिसूं मुखालफ़त कयूं उन ते सिधे हलण जे लाइ माण्हुनि खे हिदायत कयूं तकलीफ़ ॾिनऊं या पोइ माना एवज आहे तलाश पिया कनि कनिंग जी कजीअ जी तलाश दलाल इहे आहिनि तमामु परे दर्जे ते गुमराई दलाल बईद में आहिनि इहे तमामु दूर दर्जे जी उमिरि आई सलाम रसूल क़ौमी अलाह ताला फरमाए थो त इहो इलाही प्रोग्राम रसूलनि खां सवाइ ॿियनि खे ईंदो ई कोन्हे करिणो या जेके हुननि जा ताबेदार थियनि रसूल आया हर हिकु पंहिंजे क़ौम खे पंहिंजी ज़ुबान में अचे उन्हनि खे ॿुधाइण लॻो पोइ जेके माण्हू उन्हनि जे चवण ते हलिया हिदायत वारा थिया अलाह उन्हनि खे हिदायत कई जिन माण्हुनि मुखालफ़त कई गुमराह थिया अलाह हुननि खे गुमराह कयो अवल अज़ीज़ हकीम अलाह बेपराउ आहे हू ज़बरदस्त आहे अलाह खे आज़िज़ करे गुमराह कोई न थियो आहे ऐं हिकमत वारो आहे हिदायत ऐं गुमराही में अलाह ताला जी हिकमत आहे रसूल आया नबी आया पंहिंजे क़ौम जी ज़ुबान खे अचे बयानु कयूं ऐं अलाह जे हुकमनि खे उन में ॿुधायूं मतिलबु ई हुयो त जंहिं जंहिंज़ूरनि वटि सलाह सम्झनि माण्हुनि खे हिदायत कई क़ुर पाक अरबी में लथो पाण अरबी ज़ुबान में अहिड़ी तरह सभु कंहिं क़ौम खे अलाह ताला पंहिंजी पंहिंजी ज़ुबान में आसानी करे ॾिनी आहे जीअं इहे माण्हू दर्जे दर्जे सम्झी वञनि इन खां बाद पोइ वरी ॿियनि माण्हुनि सां मिलनि पोइ रूम आहे पोइ फारस आहे अहिड़ी तरह सां हिंदुस्तान चीन रूस तुर्क इन्हनि सभिनी मुल्कनि में पोइ इहे माण्हू पखिड़िजी विया जॾहिं पाण क़ुर जे रंग सां रंगिजी विया ऐं इहा शइ तमामु लाज़मी आहे जो हिकिड़ी क़ौम वटि पहिरियों इहो क़ुर अचे जहिड़ी तरह इहा ॻाल्हि लाज़मी आहे त पहिरियों हिकिड़े शख़्स वटि हिदायत जो पैगाम अचे हिकिड़े शख़्स वटि हिदायत जो पैगाम अचे इहो क़ौम जे लाइ काफ़ी आहे क़ौम वटि हिदायत जो पैगाम अचे बेनल अक़वाम जे लाइ काफ़ी आहे छो त अल इंसान जो अख़र बैन बेनलामी आहे जिते इंसान जो अख़र सचो अचे क़ुर उते पहुचे ऐं क़ौम इंसान ज़ात मुंहिंजा हिकिड़ो जुज़ो हिसो आहे अलमान अलमल क़रान अल इंसान अलाह ताला रहमत कई मोकिलियई पैदा कई इंसान जी तालीम ॾिनी माना त इंसान ज़ात जे लाइ आहे पर इन क़ुर जी मुहिम पूरी कीअं थिए हिकिड़ी क़ौम हिदायत वारी थिए ॿियनि क़ौमुनि खे सम्झाए इंसानियत हिकिड़ी हुननि जो पाण में जिनसी तालुक आहे हैवान ॿी शइ आहिनि इंसान ॿी शइ इंसान इंसान सां लाॻापो आहे ज़ुबान हुननि जी पाण में मुतफ़िक़ हुजे या न हुजे विच में अहिड़ा इलाइक़ा रहनि था मुश्तक जेके ॿिनि मुल्कनि जे ज़ुबान खे ॼाणनि था तंहिं करे इन ज़रिए क़ुर नकुल थी ॿिए क़ौम ॾे वेंदो क़ुर शरीफ़ जे नकुल थियण जी सूरत इहा आहे त क़ौमूं मुल्कनि में गॾु पंहिंजे सरहदनि पहाड़नि में रहनि थियूं लाज़मी तरह अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके ॿिनि क़ौमुनि जी ज़ुबान खे ॼाणनि था भल त हिकिड़े तरफ़ जा हुजनि हिकिड़ा अहिड़ा आहिनि जेके ख़ालिश पंहिंजी क़ौम जी ज़ुबान खे ॼाणनि था ॿियनि खे नथा ॼाणनि अलाह तबारक क़ौमी आंदो त जीअं हिदायत वारा ऐं इहा ॻाल्हि इन क़ौम खे सम्झाइण लाइ वरी उन्हनि खे जीअं लाज़मी आहे तीअं वरी हिकु फर्द जो सम्झाइण जो बि लाज़मी आहे छाकाणि त सुनत अखलाक आदात उथण विहण शादी गमी बुख उञ गर्मी सर्दी सिहत ऐं मर्ज़ इहे सभु शयूं इन में दीन असांजो सिरायत कयो पेठल आहे जेका शइ पेठल हुजे पोइ इहे सभु सुनतूं उन नबीअ जे किरदार खां तरीक़ेकार मालूम थींदा तंहिं करे कंहिं हिकिड़े शख़्स मुआज़ूर खे जेको क़ौम में इंतिहाई मुंतखब हुजे उनखे नबी करे अलाह ताला मोकिलींदो आहे पर असांजे हिन उमत जे मथां अलाह ताला एॾो अहसान कयो काइनात में हिकिड़ी मुंतखब शख़्सियत वरी उहो हिकिड़ी क़ौम ॾे आयो जेका क़ौम बि पंहिंजे अरब में मुंतखब क़ौम हुई अलाह ताला इहो इंतिखाब कयो रखियो थो कज़ाल कलम बि आहे न बि ईअं थींदा आहिनि अशराफ़ क़ौम आहिनि भले में भली कौम जेका हूंदी आहे उन्हनि पुछे त आया पाण शरीफ़ क़ौम जो असांजी क़ौम कुरेश जी शरीफ़ क़ौम आहे आहे उन पोइ वरी पुछियांसि त ग़रीब ताबे थींदा आहिनि की न अमीर थी ग़रीब ताबे थींदा आहिनि वरी पुछियांसि त पोइ ग़रीब दीन छॾे वेंदा अथसि वेंदासि की न न चई त छॾे न वेंदा आहिनि चई त बराबरि नबीनि जा ताबेदार पहिरीं ग़रीब हूंदा आहिनि दीन इस्लाम जॾहिं इंसान जे कल्ब में पहुची वेंदो आहे त पोइ उहो वरी ॿीहर ईअं क़ौमुनि जी तरक़ी थिए थी पंहिंजे क़ौम खे आज़ादु कराए फिरॉन जी गुलामी ज़ुल्म जो सजदो ज़ुल्मात हुई गऊं जी पूॼा हुन मुल्क में इहा मशहूरु हुई इन आण हिदायत कुल सबार शकूर जे लाइ अलाह जा ॾींहं क़ौम ते कहिड़ा गुज़रिया यूस अलाम जी हुकूमत थी मुल्क में बादशाही थी केतिरो वक़्तु मुल्क़ में आबाद रहिया इज़त सां रहिया पोइ पंहिंजे ग़लतियुनि जे करे फराइन जे थी विया ऐं इन फिराउन हुननि खे पंहिंजो गुलाम बणायो इहे अलाह जा ॾींहं आहे नेमतुनि जा यादि करियो उन नेमतुनि जे ॾींहंनि खे वरी मोटाए कोशिशि करे हासिल करियो अलाह ताला नसीब कंदो आहे ज़ाल कल आयात कुल शकूर इन में आया कोन हर हिकु सबार जे लाइ ऐं शकूर जे लाइ सबार जेको मुसीबतुनि ते ठोस थी बीहे पहाड़ बणिजी बीहे मुसीबत हटाएसि न इरादे खे टोड़े न ऐं शकूर रब तबारक मताला जी जेका नेमत मिले उन ते शुकुर करे मुसीबत जे वक़्तु घबराइण राहत जे वक़्तु उतराइण ऐं तकबुर करणु बदबत इंसान जी निशानी आहे मुसीबत जे वक़्तु सब्र करणु नेमत जे वक़्तु शुकुर करणु तीअं अलाह जे ॾाढो झुकी पवणु इहो इहो सादक इंसान जी निशानी आहे अलाह ताला फरमाए थो त मत मत कल कल रब हुसन अला इसराई मूंसा इस्लाम पंहिंजी क़ौम खे कीअं तबलीफ़ कई ऐं हुनखे चिमूकुर नेमत अला अलाह जी नेमतूं तव्हां ते एज़ान जा कुमनि आल फिरोन फिरोन जे ज़ुल्म खां क़ौम खां तव्हांखे छॾे आलम माना क़ौम जे यसु न कुम जेके तव्हांखे पहचाइनि पिया यज़ूक न कुम सूअल अज़ाब बिछड़ो अज़ाब अबना कुम तव्हांजे बचनि खे कोन पिया यसताई हुन ताईं कुम तव्हांजे औरतुनि खे छॾनि पिया त जीअं इहे बाक़ी रहनि जीअं उन्हनि जी गुलामी ॾियनि ऐं उन्हनि जे पंहिंजे ज़ाती गर्ज़नि में कमु अचनि निसा जो लफ़्ज़ लफ़ी आयो आहे न त बनात कुम जो अखर बि त अची सघे हा पर बनात जे हैसियत में ॿिनि ते कई फ़ाइदे में कान थी अचे तॾहिं निसा जो अख़र अलाह ताला ॿुधायो त हुननि जी तवको औरतुनि खे उन छोकिरियुनि खे छॾण जी हुननि जी जिस्मानियत जी ज़िंदगी हासिल करण जी इहो नुक़्तो आहे बाक़ी हुते अबना कुंबार खे कतल पिया कराइनि छो त हुननि जे कतल कराइण में त वाही उमिरि हुई अज़ीम इन में वॾी आज़माइश हुई इम्तिहान हुई भला जी माना इम्तिहान आज़माइश ॾाढी मुसीबत आई तव्हांजे मथां अज़न रब हुकुम जॾहिं इतलाउ कयो अलाह ताला तव्हां ते ऐलान कीअं तव्हांखे ॿुधाई इलाही जेकर तव्हां शुकुर कंदो तव्हांखे वधाईंदासीं तव्हां नाशुक्री कंदो इन अज़ाबी न छॾी मुंहिंजो अज़ा सख़्तु आहे इहो रब तबारक उन्हनि ते ऐलान कयो मौजूदु नेमतूं जेके अथव सभु सलब थींदो नाशुकिरीअ जी मज़ीद सज़ा लॻंदी हदीस पास में अचे थो हज़ूर अनवर सलाह सम्झण वटि हिकिड़ो सायल आयो अचे सुवाल कयईं पाण हिकिड़ी खजूर जी घड़ी इनायत फ़रमायूं उन न वरिती पुछड़ी हलियो वरी ॿियो सायल आयो हज़ूर अनवर सलाह सम्झण उहा खजूर जी घड़ी उनखे ॾिनी हुन हथ में वठी अचो सुहान अलाह अॼु खजूर जी घड़ी मिली वई नबी साईं बि छा खपे करे खाधी नबी अकरम सलाह सम्झण फरमायो त वञो हज़रत मुसलमान जे घर ॾे उते चालीह अलाह ताला पंहिंजे ॿारनि खे शुक्र जे मथां नेमत वधाए ॾींदो आहे मुंहिंजा ॿारहं शुकुर कंदड़ तमामु थोरा आहिनि हिमत करियो नेमतुनि ते शुकुर नेमतुनि खे वधाए <coughs> इज़त नेमत आज़ादी नेमत तवहीद नेमत रब जी इबादत नेमत इन्हनि ते शुक्र जो मतिलबु इहा आहे त इन ते ख़ुशि थी ऐं रब जी इन ॾिनल तौफ़ीक़ ते राज़ी रहे ऐं अलाह ताला जी तारीफ़ करे इहो शुक्र आहे अलाह ताला तौफ़ वधाईंदो आहे ऐं जेको इन्हनि ॻाल्हियुनि में ना शुक्रु रहे ना शुक्री अमली इहा आहे त उन्हनि कमनि में सुस्ती करे ऐं उन कम जी हिकारत ऐं अज़मत उन्हनि में फ़र्क़ु करे वञे माना हकारत सां हुननि शयुनि खे अज़मत खे विञाए वेही इन अज़ाबी पोइ मुंहिंजो सख़्तु आहे सारी दुनिया जा बदतरीन माण्हू थी वञनि मुंहिंजे मुल्क में को नुक़सानु कोन्हे सारे मुल्क जा माण्हू तमामु मुंहिंजे मुल्क में कोई इज़ाफ़ो कोन्हे इंसान जो नफ़ो आई पाण पंहिंजे लाइ भलाई करे रब ताला जेका पंहिंजी पाण तारीफ़ कई आहे उहा तमामु एॾी तारीफ़ आहे जेको पहुची न सघे न बि तव्हांखे अॻियां जूं ख़बरूं कोन आहियूं अलाम जी क़ौम आद जी ॼाणे थो त कज़बनिसाब ग़लति ग़लती कई आहे छो त मथो बीठो आहे जेकॾहिं नसब ऐं पीढ़ी वारा ॿुधाइनि था आदम सलाम ते वञी मिलाइनि था इहा ॻाल्हि जेकॾहिं सही हुजे त जो हसब काॾे वञे ख़ुदा बि कोन थो ॼाणे माना जेके पीढ़ियूं ॿुधाइनि था इहे ग़लति था ॻाल्हाइनि अलाह की इल्म जातूल खणी आया मौज रदू ॾींदी अफ़ाह आहिनि पोइ अहिड़ा सर्कश अहिड़ा सख़्तु इलाही प्रोग्राम खे ख़ुदा जे अहकामनि खे रद्द करण जो हुननि वटि तरीक़ो अहिड़ो तरीक़ो माण्हू टिनि क़िस्मनि जा हिकिड़ा ॿिया मुतकबर टिया आम वॾेरा तंहिं करे हिन जी माना टे क़िस्म थींदी रदू ऐं दे अफ़वाह आहिनि जेके आम क़िस्म जा वॾेरे क़िस्म जा सरकशड़ा हुया जेकर न बि पीस तबली करे या को अहिड़ो ॿियो माण्हू हिते वांगुरु पंहिंजे वात ते हिते रखी चुप न ॻाल्हाए पंहिंजे वात ते हथु रखियो इशारो ॾियनि पर जेकॾहिं को मुतबर सरक माण्हू आहे त उहो छा करे जो हथु नदीअ जे वात ते रखी न ॻाल्हाए अफ़वाहनि जे जे अञा को सरकश आहे बिल्कुलु जबार क़िस्म जो माण्हू सफ़ा सरकश त नबीअ जो हथु वठी वात ते हथु ॾियारे तेसि त इहो हथ हिते ॾेई वञे ॻाल्हाए असां टई तवजी थी सघनि थियूं मतिलबु इहो त अहिड़े क़िस्म जा गंदा माण्हू जेके अलाह तबारक मताला जे दीन में एतिरे क़दुरु सरकशीअ सख़्ती रखंदव बसालू इन कफ़र न पए मां जेकी तव्हांखे रस करे मोकिलियो उन में असां कुफर था कयूं इन इन नफ़ी शतकिम आहे असां न जॾहिं सॼे साईं शकियुनि मुरीब आहिनि जेके शक असांखे परेशानी में विझंदड़ ख़ुदा जी हस्ती ख़ुदा जी बहदानियत ख़ुदा जी तौहीद ख़ुदा जी रज़ाकी तकलीफ़ इहे सभु शक शिवाय जी गुंजाइश ई कान्हे इंसानी फितरत अलाह ताला जे मथां पूरी गवाह आहे त वजूद हुनजो हक़ आबात न आहे अलवियात सिफिलियात दुनिया जा काइनात आसमान ज़मीन सिरचंड सितारा सभु इहे शायदि था ॾियनि त अलाह तबारक वाहिदा हिकिड़ो आहे मगर बावजूद इन जे इहे माण्हू अञा बि पंहिंजे मुसीबत में गिरफ़्तार पंहिंजे हिकिड़ा में रब जे में एतिरा परेशान जो सम्झनि था ख़ालिक आहे ग़लती आहे जो इन क़िस्म जा गंदा अक़ीदा रखी ऐं छॾे वेहे ऐं उन जी हुकूमत खे छॾे मालिक खे हली वञे अलाह जे अंदरि तव्हांखे या हुकुम तव्हांखे सॾु थो ॾाढा गुनाहन ख़ान माफ़ी ॾे भई ते तव्हांखे मगर असां जहिड़ा इंसान बसि असां जहिड़ा इंसान आहियो तंहिं करे तव्हांजी हैसियत असांजी हैसियत साॻी आहे तव्हांखे न बि करे मञो तव्हांखे पंहिंजो अॻवान कोठियूं इहा ॻाल्हि असांखे सम्झ में नथी अचे जेकॾहिं तव्हांजी का हैसियत सम्झूं त पोइ तव्हांखे असां पंहिंजो अॻवान बि मञूं तव्हांखे बुज़ुर्ग बि चऊं तव्हांजी ताबेदारी बि कयूं रवाजी मामूली इंसान आहे तव्हां असां वांगुरु इहो हुननि इनकार कयो तुरी त सुधूं न बाक़ी तव्हांजी नियत असांखे सम्झ में अचे थी या जेका तबलीग तव्हां शुरू कई आहे मक़सदु इहा त असांखे रोकियो उन शइ खां जंहिं ते अबा ॾाढा असांजा लॻायो ख़ातूना बि सुल्तान मुबीन को अहिड़ो दलील को वाज़े हुजे चिटो पधरो हुजे त पोइ असां वटि बाक़ी इहा ॻाल्हि तव्हांजी असां हाणे कोन मञीदासीं छो त तव्हांजी का हैसियत का शख़्सियत आहे ई कान का जंहिं मंझि असां तव्हांखे वॾो सम्झी ऐं तव्हांजी दावेदारी करियूं रसूलनि हुननि खे चयो इन बचारो मिसल कयूं असां ॿी ॻाल्हि न आहियूं वाकई तव्हांजी इहा दावा त असां तव्हां जहिड़ा इंसान आहियूं सही कीअं आहे बाक़ी भला पोइ छो मञूं ॻाल्हि मञण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे जॾहिं पाण बि चओ था त असां तव्हां इंसान आहियूं साॻा हिकु जहिड़ा काफ़िरनि में हुननि खे चयो तव्हां असां इंसान आहियूं पोइ बाक़ी कहिड़ी ज़रूरत आहे वधीक तुंहिंजे फर्म बरदारी करण जी लाकिन अलाह पर अलाह तबारक कयो यमुन अला मई छा थोरो करे जंहिं घुरे पंहिंजे बाननि में ॾियूं उन असांखे अहसान करे नव बशर जे हिदायत लाइ नुबूअत जो उहिदो ॾेई मुंतखब फरमायो आहे त जीअं तव्हां माण्हुनि खे वञी हिदायत करियो ऐं हुननि खे रूहानी कमालात ऐं बातनी कुर्ब सम्झायो रब तबारक मताला सां वेझड़ाई हासिल करण जा तरीक़ा ॿुधायो इहा ॻाल्हि सहुलियत असां था तंहिं करे तव्हांखे ॿुधायूं इन में हाणे कहिड़ो असांजो कुसूर आहे तव्हांखे कहिड़ी आहे ज़रूरत इनकार करण जी माकान मा अंदाज़ी कुंभ सुल्तान ॿी बाक़ी ॻाल्हि तव्हां चओ था त भला अहिड़ो असांखे सनत को अहिड़ो सर्टिफ़िकेट का हुजत हुजे जेका अलाह जे तरफ़ां तव्हांखे मिलियल हुजे ॿी ॿुधाए ॾेखारियो करे उहा असां का नथा पेश करे सघूं मगर अलाह जो हुकुम हुजे रब ताला जेकॾहिं इन ॻाल्हि में रज़ामंद रज़ाम तव्हांखे का का का का का हुजत दलील सनत मौजो अहिड़ी निशानी ॾिए त पोइ उहो अलाह पोइ तव्हांजो पंहिंजो वक़्तु जेतिरे क़दुरु तव्हां में हिदायत रब ताला ॾिठी हूंदी ओतिरो तव्हां में हुजत क़ाइमु कंदो जेकॾहिं हिदायत आहे त पोइ त ज़रूरत ई कान्हे कंहिं घणे खपे जी जे न आहे त पोइ अबू हेतिरा कम थिया चंदू चीरियो पथरनि कलमा पढ़िया वण झुकिया ऐं इन खां सवाइ अलाए ॿिया केतिरा मौजा ॾिसी ॾिसी ॾिसी आख़िर कयूं हिदायत जे लाइ मौज जी ज़रूरत थोरी आहे जे हिदायत जे लाइ मौज जी ज़रूरत हुजे त सिंधी अकबर पहिरें मौजूदु घुरेसि नबी साईं जन आया पिया त लथा रस्ते ते उहो बि सिंधी मिली वियो मिलियसि अचे मिली हथ ॾिनई पर साईं छा आहे त मूंखे हीअं हिकिड़ा रब कल जी ख़लक इहो हिकिड़ो मोमिन खे तसली पैदा थींदी आहे काफ़िर खे शिकिस्त ईंदी आहे बाक़ी इहा ॻाल्हि न आहे त को इन मौज सां माण्हू मुस्लमान थी पए मसाकात जी बेहरमती कंदे अलाह जो असां अची वञे जेकॾहिं फरमाइशी ई मौजूदु हुजे ऐं तलब कंदा पोइ मिली बि वञे तंहिंखां बाद में फरमानी कनि त पोइ सही सख़्तु हज़रत साले सलाम खे साल ॾाची निकिरे ॾाची जबल मां निकिती नव साल ॾाची खीर पिया ऐं ज़रूरु ज़रूरु असां सबुर कंदासीं उन शइ ते जेकी तव्हां असांखे अज़ियतूं ॾिनियूं हर अलाह फलीअ तवकल मोमिन अलाह ते भरोसो कंदा आहिनि मोमिन मोहमिन तवकुल चइबो आहे त असबाब जेतिरा मुमकिन हुजनि उन असबाब खे चिबड़ी उन खां बाद पंहिंजे मालिक ते भरोसो कजे सो असां तव्हांजे तकलीफ़ुनि ते सब्र करे पोइ अलाह ते भरोसो था करियूं तकलीफ़ुनि ते सबुर इहो ईमान जे असबाबनि मा हिकिड़ो सबबु आहे अॻिते बि अलाह ताला असांजी ईमान जो मालिक आहे जिगर गुदास तकलीफ़ूं सही तबलीफ़ कई अलाह ताला तसली ॾिनी इहे ख़तमु थी वेंदा न बि शइ जन आख़िर निकिता संदन निकिरणु सबबु बणियूं जो वरी मोटी आया दाइमी तसल त हासिल थियो कुफर जो को निशान न रहे थी विया न में में बाद असां तव्हांखे आबाद कंदासीं ज़मीन में इन्हनि खां बाद इहे वेंदा ख़तमु थी पोइ हुकूमत तव्हांजी हूंदी इज़त तव्हांजी हूंदी नबी साईं जन दुआ घुरी हज़रत आहे अलाह हिन में में बाद में असां तव्हांखे आबाद कंदासीं वेंदा ख़तमु थी पोइ हुकूमत तव्हांजी हूंदी इज़त तव्हांजी हूंदी नबी जन दुआ घुरी हज़रत आहे अल अलाम न असां हिन जे विच में फ़ैसिलो कर ज़ालमन असांखे ज़ालमन विझूं असांखे छुटकार